عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان أتراهم قد ألزموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان أتراهم قد خدروا فارتاع كل لساني dukkan yabo da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah ta'ala maɗaukakin sarki muna gode masa muna neman agajinsa da taimakonsa da kulawarsa wanda Allah ta'ala ya shirye shi shine cikakken shiryayye Allah ta'ala ya shiryar da mu wanda Allah ta'ala ya batar da shi babu mai iya shiryawa a gare shi salatin Allah da ɗaukaka da aminci su tabbata a bisa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai da alayensa masu daraja masu girma da sahabbansa yardaddin Allah da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان Masu sauraron mu a cikin wannan shiri na kundin tarihi makon da ya gabata mun tsaya inda muka yi bayanin dawowar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama daga ainihin wato yakin Taboka. To bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga yakin Taboka bayan ya kwashe kwana hamsin a can gashi kuwa ba a samu damar yin wannan yaki ba saboda Rumawa sun arshe bayan sun samu labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tunkaro su da makekiyar runjuna abubuwa da yawa sun faru a wannan shekara ta tara bayan hijira a wannan shekara aka yi li'ani tsakanin Uwaymiru al-Ajami da matarsa a wannan shekara ta tara wata mata ga midiya ta kawo kanta gaban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama aka tsayar mata da haji a wannan shekara ta tara Najashi sarkin Habasha ya rasu har manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya sanarwa da sahabbai ya kuma fita ya yi masa salatul ga'i wato sallar da ake yi idan mutum ya mutu a wani guri da ake jin ba a yi masa sallah ba ko bata isa ba sai a fito a yi masa sallah babu gawar amma kuma sai a yi sallah wannan shi ake kira salatul gai daga nan kuma aka fara yin wannan sallah ta salatul gai sannan a wannan shekara ummu kulthum yar manzon Allah sallallahu alaihi wacce take auren Sayyidina Usman Allah ya mata rasuwa a cikin watan Sha'ban shekara ta tara sannan a wannan shekara ne shugaban munafikai ya rasu Abdullahi bin Ubay bin Salul har ɗansa ya nemi saboda ɗansa yana cikin manyan sahabbai kuma muminai Abdullahi bin Abdullahi bin Ubay bin Salul ya nema daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar da taguwarsa domin a yi masa likafani da wannan riga ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya dan samu sauki ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda rahamarsa da jin kansa da tausayinsa ya yarda ya bayar da rigarsa domin a yi masa likafanin da ita kuma ya je yayi masa sallah kuma har ma bayan an binne shi yasa aka sake fito da shi kamar yadda zo a cikin musnad na Imam Ahmad da tafsirin Ibn Kathir ya wato shafi yawun bakin sa mai albarka ya shafa masa a jikinsa saboda yana fatan ko hakan zai sa a yi masa rahama to amma saboda munafincin yi ƙarfi da yawa Allah ta'ala bai bayar da shi kansa ba a wannan shekara ta tare ne a watan zulqa'ida ko watan zulhijja manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya tura sayyidina Abubakar radiyallahu anhu zuwa aikin haji da kuma nada shi a matsayin amirul haji wato ya jagoranci alhazai wajen tsayar da aikin haji bayan ya tafi sai kuma ya aika sayyidina Ali radiyallahu anhu bayan ayoyin farko na suratul tauba sun sauka ya aika shi wakilce shi wajen karantawa mutanen makka bayan samun tabbacewa shawa waɗanda suka rage basu musulunta ba da sauran mushrikan da suke wato bautawa gumaka sun warware alƙawari da aka kulla da su don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika sayyidina ali radiyallahu anhu ya hada shi da sayyidina abubakar bayan sun hadu akan hanya ko ko bayan sayyidina abubakar yayi nisa sai sayyidina ali ya biyo baya da suka hadu sai sayyidina abubakar ya tambayi sayyidina ali cewa annabi ya turo ka ne a matsayin kai ne shugaba yanzu ko ku hanni ne shugaba ita kai ne har yanzu shugaba ni an tura ni ne a matsayin na wakilci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama <clears throat> wajen karanta wa wannan wasiƙa ko wannan sako na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya shafi wasu bangarori na dokoki da hana mushrikai wato ainihin yin tawafi da yin sa'ayi da aikin haji da kuma ainihin gaya musu alƙawarin da suka kulla da Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suke warwarewa shi ma an umarce shi da ya dakatar da wannan sannan waɗanda suke da alƙawari da Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake da lokaci da wanda ba shi da lokaci duk an mai da shi wata hudu daga nan kuma an hana mushrikai su shigo ɗakin Allah ko kuma su haɗu da musulmi su yi bauta a wajen ɗakin Allah tare don haka ibn Hisham a cikin juz'i na uku wato shafi na 145 da 146 da Ar-Rahiqul Maktum sun kawo bayani sakon shine duk wani alƙawari da aka kulla da su wato a tsayar da shi saboda su ba sa cika alkawari an ko ba su wata hudu ga waɗanda babu wani alkawari su da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا أم سمع كل بيان أتراهم ماتوا وما يدرون بالأفغان أتراهم ماتوا وما يدرون بالأفغان تسيحة جنبان من منظر الله صلى الله تعالى عليه وسلم tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga Makka a lokacin hijira bai ƙara shiga Makka ba sai sau biyar kawai a tsawon shekara goma shir da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya a Madina sau biyar kawai wato ya shiga garin Makka yayi umara kuma sau hudu yayi hajji sau ɗaya tak bayan hijira Duk yadda yake ana sabani cewa kafin hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hajji a Makka ko bai yi ba tunda hajjin an wajabta shi ne a shekara ta shida ko ta takwas ko ta tara bayan hijira don haka haji ɗaya tak annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama yayi da kuma umara guda hudu umara ta farko yayi ta a watan zulqa'ida a shekara ta shida inda quraishawa suka hana shiga makka har aka yi sulhu hudaybiya kama da imam bukhari wato a juz'i na bakwai shafi na ɗari uku tamanin da biyar. sai umarar qada'i wacce aka yi ta a shekara ta bakwai a watan zulqa'ida wanda ya kwana uku a cikin garin makka kuma dama shine yarjejeniyar da aka yi da Qurayshawa a lokacin sulhu biya. to za su kyale manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya shiga garin Makka amma kwana uku kawai zai to wannan ya faru ne a shekara ta bakwai sai kuma Umara da yayi tare da Hajji wato yayi kirani kenan wanda Ibn Qayyim ya faɗa cewa a cikin wato haramar Hajji guda uku wato kirani da tamattu'i da ifradi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kirani ne wato ya hada haji da umara a lokacin a lokaci guda wannan shine bayanin da ya cikin zadul ma'ad kuma ya kawo hujjoji sama da 20 da suke tabbatar da haka a cikin juz'i na biyu sai kuma umarar da yayi wanda ya dauko daga Jirana bayan fatahu Makka da yakin Hunaini kamar da Imam Tirmidhi a cikin hadisi na 935 da Abu Dawud a cikin hadisi na 1996 da da annasa'i cikin juz'i na biyar shafi na ɗari da da tara zuwa ɗari biyu. Anas ya ruwaito kamar yadda ya zo a cikin Sahihul Bukhari da Muslim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umara guda hudu yayi hajji guda ɗaya. wannan shine shigar manzon Allah sallallahu alaihi sallama Makka bayan hijira sau biyar ko sau huɗu idan muka cire lokacin Hudaybiya don ba a samu damar shiga cikin garin Makka ba a wannan shekara ta goma bayan hijira manzon Allah sallallahu alaihi ya yasa aka yi sanarwa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai je haji a wannan shekara don haka duk mai harama sai ya shirya domin ya fito tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je haji manzon Allah ya fita ranar Alhamis da hantsi 24 ga watan Zulqa'ida shekara ta goma tare da taron alhazai makil kowa yana cikin murna da jin daɗi zai yi wannan tafiya mai mahimmanci mai tarihi kuma tare da fiyayyen halitta mafi daraja mafi girma mafi ɗaukakar halitta Allah shugaban manzanni cikamakin annabawa zuwa hajji mai girma sun fita daga gari mai daraja za su gari mai daraja cikin tafiya mai daraja tare da manzo sallallahu alaihi wasallama mafi daraja don haka don samun lada kuma da daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala madaukakin sarki Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga makka kamar yadda malaman tarihi suka tabbatar ranar 4 ga watan zulqa'ida da asuba yayi kwana bakwai kenan akan hanya duk da sabani mai yawa game da ranar fitowar da kuma ranar shiga maka kamar da a cikin zadul ma'ajiz eh, na bi shafi na ɗari da shafi na casa'in da takwas casa'in da shafi na ɗari ya yi sallah a a madina ya yi wanka ya taje kansa ya shafa mai ya saka turare ya sanya wato mayafinsa da kwarjallansa ya fito wato a tsakanin azahar da la'asar wato yayi yi azahar a garin wato cikin madina sannan kuma ya zo ya la'asar a masallacin Zulhulaifa ya raka a biyu wato ya riga ya shiga cikin tafiya kenan anan ma magariba yayi isha yayi asuba har zuwa azhar kamar da Bukhari rawaito a juz'i na uku, shafi na 324 ya fito da matansa gaba daya duk matan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito da su zuwa wannan aikin haji yayi wanka bayan sallar azhar yayi harama bayan ya shanye ihramin sa wato yayi harama da haji da umara sannan kuma ya hauta guwarsa kuma taguwar da zai mata wato ainihin zai bayar da ita a matsayin wato hadaya yasa aka yi mata alama aka rataya mata takalma guda biyu sannan kuma ya wato yi shiri sosai kamar yadda Imam Muslim ya faɗa hadisi na uku, cikin zabi ma'ar kuma juz'i na biyu shafi na da hudu. haka dai suka kama hanya har zuwa Makka abubuwa da yawa sun faru na hukunce hukunce da hikima akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ainihin garin makka fitowansa daga madina kamar haihuwar matar sayyidina abubakar asma'u bint umais wanda ta haifi ɗa namiji akan hanyar zuwa aikin haji har aka sawa yaron sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Muhammad bin Abi Bakar kuma annabi ya umarce ta cewa ta yi kunzugu ta je ta aikata dukkan abin da mai haji take aikatawa sai dai ba za ta yi dawafi ba har sai ta yi sarki bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa kusa da Makka ya kwana a wani guri mai suna Zituwan Ba shi gari ranar Lahadi da asuba hudu ga watan Zulqa'ida ya shiga Makka ya je ya dawafi ya sa'ayi ya sha ruwan Zamzam sannan wato ya zauna cikin ihramin sa saboda ya riga ya niyan kirani ne wanda ya kirani kuma zai zauna cikin ihramin sa har zuwa ga lokacin jifa da yanka a ranar takwas ga watan Zulhijja ranar da ake kira ranar tarwiya ya fuskanci muna ya sallaci azhar da la'asar da magariba da isha da asuba wato ya salloli biyar kenan ya kuma yi kwana ɗaya cif a ranar tara ga wata ranar arfa kenan ya isa wani guri da ake kira numaira ko namira wato yayi yana haye akan taguwarsa ya tara an yi masa tanti ya sauka anan, har ya zuwa rana ta yi zawali ya hau taguwarsa ya isa wani guri da ake kira batsanul waji a nan filin arfa a nan alhazai sama da dubu ɗari suka taru gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu wata doguwar huɗuba mai ratsa jiki mai kama zuciya a cikin hudu mai yake cewa ya ayyuhan nasu isma'u qawli fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadha bi hadha al-mawqif abadan yace ya ku mutane ku saurari magana ta?' hakika ina zaton watakila ba za mu ƙara haduwa da ku a wannan gurin ba bayan wannan shekara din wato sai ina alhazai suka fashe da kuka kamar sun ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ne musu bankwana ne wannan ma yasa ake kiran wannan haji hajjin kwana? a cikin wannan doguwar hudu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ilmantar ya wa'azantar ya gargadi ya bushara ya kwadaitar ya tsoratar ya bayyanar da dukkan haƙoƙi ya kuma yi umarni a ba dukkan mai haƙi haƙinsa a ba dukkan mai yanci yancinsa sannan ya kira zuwa ga adalci da gaskiya da amana da tausayi da rahama da haɗin kai musamman akan haƙƙin mata da kula da su da kuma mutunta su da darajta su da ba su haƙoƙinsu na shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da hajji aikace ya amsa tambayoyin jama'a bayan nan ya je ya kwana Muzdalifa yayi magariba yayi isha da asuba bayan nan ya hauta guwarsa ya je gurin da ake kira al-mash'arul haram ya fuskanci al-qibla yayi addu'a doguwa yayi kabbara ya kadaita Allah ya tsaya a haka har sai da gari wato ya waye sosai haske yayi sannan ya isa Mina kafin rana ta fito ya isa wato gurin da ake kira Badanu Muhassirin a nan wani kwari ya zaburi taguwarsa kaɗan ya bullo ta wajen aljamratul kubra ko ko jamratul aqaba ko aljamratul ula yayi jifa so bakwai yana yin kabbara tare da tsakuwa kowace tsakuwa kwaya ɗaya jifa sai ya kabbara bayan nan ya je ya yanka wato kuma sannan ya je aski sannan ya dawo ainihin wato makka ya zo ya yi wato dawafi ya kuma yi sa'ayi ya sha ruwan zanzan sannan kafin nan ya yanka wato hadayansa ya zo da raƙuma ɗari waɗanda zai yanka a gurin da aka kwantar da waɗannan raƙuma guda ɗari annabi sallallahu alaihi sallama, da hannunsa mai albarka ya yanka guda talatin da bakwai sannan ya wakilta sayyidina ali ya ƙara masa ya ƙarasa masa ragowar da bai yanka ɗin ba sannan ya je ya ɗawafi ya yi sa'ayi sallallahu alaihi wasallam wannan shine wato ƙarshe abin da annabi sallallahu alaihi sallam. sannan ya koma mina ya kwanakin ayyamu tashri guda uku bayan ya ƙara komai ya je ya yi yan kwanaki a cikin garin wato makka sannan ya juya zuwa madina bayan ya yi hutubar ban kwana kamar da zuwa cikin ar cikin maktum da kuma fatihul bari juz'i na uku da kuma zadul ma'ad juz'i na 1 shafi na ɗari da casa'in da shida zuwa ɗari biyu da sha takwas da ibn hisham a cikin juz'i na biyu shafi na ɗari shida da ɗaya zuwa na ɗari shida da biyar. أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بياني أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان bayan komawarsa Madina ya samu labari cewa wato har yanzu Rumawa suna nan wato suna shirin afkawa musulmi har sun kashe wani daga cikin dakatan Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya musulunta a can yankin wato inda suka fi karfi wanda ake safar watu bin amur aljuzani don haka a cikin watan safar shekara ta sha ɗaya, bayan hijira ya shirya makekiyar runduna karkashin jagorancin Usama bin Zaid bayan wato ya gama shirin tsaf ya wato ce masa a tinkari wancan gurin ko malamai suka ce dalilin da ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa Usama bin Zaid saboda wato kamar ɗaukan fansa ne domin runduna ta biyu da aka tura ƙarƙashin jagorancin shi wato Zaid bin Harisa da kuma Abdullahi bin Ja'far da kuma Abdullahi bin Rawaha su uku din nan waɗanda suka yaƙi mutata? Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya tayi sai dauko dan ɗaya daga cikin su komandan farko Zaid bin Harisa ya sa shi a matsayin kwamanda. wannan ana ga kamar gashi yaƙi ne gashi matashi ne duka a lokacin shekarunsa ba su kai 20 ba ma amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya shi ya jagoranci wannan makekiyar runduna domin a samu ƙarfin gwiwa a fara sakawa matasa jagoranci su fara tabawa domin ainihin yaƙi ne mai hatsari wanda sai matasa ne za su iya jagoranci tare da cewa duka manyan sahabbai suna cikin wannan rindina to bayan an gama shiri tsau za a kama hanya sai wato ainihin rashin lafiya ya zo wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama kamar yadda ya zo a cikin wato a fatahil bari juz'i na hudu shafi na 328 da ibn hisham da kuma dai cikin wato shi Fatahun rabbani cikin juzu'i na 21 shafi na 221 da 223 sun yi bayani cewa bayan gama shirin wannan rinduna tsab, sana rashin lafiya zuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan duka bayan dawowarsa ne daga makka da kwana 82 ko daga ranar arfa kwana 82 wato bai kai wata uku ba ma kenan kamar da yanzu a cikin albidaya wa nihaya na ibnu kathir juz'i na biyar shafi na ɗari da ɗaya da kuma fatihul bari juz'i na takwas shafi na ɗari da ashirin da tara daga nan ne labarin wato ainihin zuwa hajjin bankwana na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama da kuma shirin komawa gida da haɗa lindinar wato Usama da kuma rashin lafiyan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi ya wato fara to Annabi sallallahu alaihi wa alihi ya gama shiri tsaf kuma sai ga wannan larura ta rashin lafiya wanda duka tsakaninta annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda cikin asira annabawiya a sahiha yace duka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya jinya ne ta kwana goma wasu ma suka ce a ya jinya ne duka kawai ta kwana goma sha biyar shine mafi nisan abin da aka faɗa wanda kuma a wannan lokaci sai sayyidina abubakar ne yake bayar da sallah annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya shawarci ragowar matansa ko ya nema ko ya nemi izinin su da cewa zai je ɗakin na na Aisha a nan zai yi jinya annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya jinya a ɗakin na na Aisha kuma a nan ne wato Allah ya masa cikawa ya karɓe shi cikin girmamawa da darashtawa da mutuntawa wanda mafi girman abin da ya shafi musulmi na musiba a tarihin dan adam kenan wato komawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga Allah ta'ala da ya halicce shi Nana Aisha ta ruwaito mana abin da ya faru da kalmarsa ta ƙarshe da abubuwan da suka faru a cikin ɗakinta ciki akwai ta suna zaune annabi sallallahu alaihi wasallama tana rungume da shi yana kan wato kirjinta sai ga Abdurrahman dan uwanta ya shigo yana aswaki sai annabi sallallahu alaihi wasallama daga kansa yana kallon aswaki din sai ta nuna masa cewa an karbo maka aswakin sa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya girgiza kansa tace sai na karbo aswakin daga bakin Abdurrahman, sai na sa shi ainihin a baki na na tattauna dan ya ƙara laushi tace sai na sa masa a cikin bakin sa ban taba ganin yayi aswaki mai kayatarwa mai burgewa mai kyau kamar wannan aswakin da yayi ba ashe shine aswakin sa na karshe tace ina nan runguma da shi dai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tace sai ga ya kalli sama yana cewa fir rafiqil a'la fir rafiqil a'la fir rafiqil a'la ma'ana Allah ya bashi zabi kamar yadda dama annabawa ana ba su zabi lokacin wafatin su cewa wato su ci gaba da zama ne ko kuma su tafi aljanna ya fiye musu a lokacin da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zabi fi rafiqil a'la Allah ya kai shi can madaukakiyar jama'a mai ta haka so uku tace sai ya cika tace tana runguma da shi sai ta kwantar da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sa lokacin da labari ya kai wa sahabbai duk sai suka rude duk duniyar ma ta rude gaba daya dan musu taba ganin musiba mafi girma kamar wannan ba to haka dai ainihin wato sahabbai suka kasa magana wannan kowa ya karasa me zai ce suka ce kan ma a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma ga Allah a ci gaba da haƙuri kawai an jima zai tashi irin wahayi din nan ake masa suna ganawa ko kuma jibrilu ne ya zo ko dai irin gaibubar da yake shiga lokacin da jibrilu ya zo yake masa wahayi to wannan dai shine abin da suka ta faɗa har sai da sayyidina abubakar ya dawo ya zo ya shiga cikin ɗakin ya buɗe fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana kyalli tana walwali tana sheki tana haske tana kamshi ya sumbaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tsubta hayyan wa mayyitan wato ka tsarkaka ka da da kayi kamshi wato a cikin rayuwarka da kuma lokacin wafatinka da aka ya fito ya hauka minbari ya sanarwa sahabbai cewa man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan kad mat wa man kana ya abudu allaha fa inna allaha ta'ala hayyun la yamut da aka ce kowa ya barke da damuwa da kowa dai zai iya suranta irin yanayin da duniya ta shiga ta musulmi a lokacin da kuma irin damuwa da aka shiga cikin wannan babban alkhairi da wannan babban rahama da wannan babban jin kai wanda sahabbai suke ta kwasan alkhairi da rahama zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin gida alheri fitowarsa waje alheri matansa in ya shiga suna murna in ya fito sahabbai suna murna kowa yana jin daɗi a ce ka fito zaka kasuwa ka biya ka ga fuska annabi sallallahu alaihi wasallam ka dawo ka zauna a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a zahar sai ka zo ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magariba isha asuba kasuwanci da shiga gida da fita duka ana yi tare yau a ce wannan abin ya dauke duk to kowa zai iya suranta irin ƙarshen wato damuwa da sahabbai suka shiga a wannan yanayi wanda ba wanda zai iya turanta shi sai wanda ya samu kansa a wannan lokaci sai ko mu yanzu in muka zo karanta wannan abin yadda mu ma muke ji a jikinmu fatan mu shine Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan hanyar sa da kuma ƙara mana ƙarfin gwiwa anan nake cewa nan zamu tsaya a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi a madadin wacce ta ɗaukar mana wannan shiri wato ainihin umma Suleiman Sadaji. da kuma mai kula da shirin Hassana Salisu ni mai gabatar da shirin Muhammad Aminu Ibrahim Gaurawa nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم